أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير أما بعد Kære brødre og إسلام Vi er nået frem til nummer 16, hvor han siger, As-salatu qabla salat al-eidi og ba'diha. as salatu qabla salat al-eidi og ba'diha. At blive bønder før salat al-eid eller efter salat al-eid. Desværre, det er sådan, at der er nogle mennesker, de opdygter nogle ting, som ikke er en del af islam. Og det er derfor, vi advarer imod det, for at folk ikke skal falde i det. Og hvad er det for nogle salærer, at muslimer, muslimerne laver før Eid og efter Eid? Hvis bønnen er ikke i masjid, altså hvor man beder i et, øh, et, et øh, fællesskab, for eksempel udenfor eller lignende, så er der nogle mennesker, når det ankommer til stedet, så beder de to rak'ah. <laughs> og så siger de, det der tahiyya til masjid. Det der ikke en masjid. Hvis man beder Eid i masjid, så kan man bede tahiyya til masjid, der er ikke noget galt i det. Men hvis man beder i udenfor, så er der ikke tahiyat al-masjid overhovedet. Og, og, og det er, så er der nogen, der siger, men jeg vil gerne bede to sunnah før al-Eid. Der er ikke noget sunnah før Eid, og der er ikke noget sunnah efter Eid. Hverken før eller efter. Der kom hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma, at han sagde, at den nabiya kharaja yawm al-fitr, fa salla rak'atayn, لم يصلي قبلهما ولا بعدهما محمد صلى الله عليه وسلم han gik ud عيد الفطر det تن عيد efter رمضان hvor han bedt de to rak'ah han bedt hverken før eller efter og det صلى الله عليه وسلم Imam al عليه رحمة الله han لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها يعني صلاة العيد Jeg har aldrig hørt nogen af vores ulema, som har nævnt, at profeten sallallahu alaihi wasallam plejer at bede før salat al-Eid eller efter salat al-Eid. Ibn Qudama, alaihi rahmatullah al-Maqdisi, han siger, يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها للإمام والمأمون في موضع الصلاة Det er makruh for imam og al-ma'mum. Al-imam, det er ham, der fører bøn, og al-ma'mum, det er ham, der følger efter imam. At man beder tanaful. Hvorfor? At det er for at ikke indikere, at der er noget bønder overhovedet. وهو مذهب ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما og det er den madhab som de der to sahaba indikerer til الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله هنسية والحاصل أن صلاة العيد لم تثبت لها سنة قبلها ولا بعدها الإمام ابن حجر هنسية تبعك سنة إلى إفتى صلاة العيد تكم تده طيب بس بس من بلعي أبي الضحى ومن duha, نوده ومن كان ikke nået Men man skal passe på med, at man sender budskabet til andre, at man beder noget andet, og så er bedst at bede det derhjemme. Øh, nummer 17. Qira'at al-Qur'an qabla salat al-Eid. <laughs> At læse Qur'an før salat al-Eid. Hvordan er det? Der er nogle steder, hvor, hvor, hvor de stopper med at lave takbir, og så skal man recitere Qur'an. Og så er der nogen, der tager fat i mikrofonen, og så begynder vedkommende at recitere Al-Quran, så folk de kan lytte til det. Og det gør man ligesom øh, Jum'a også, og det gjorde man også i Eid. Og den her form for handling er bid'a, da det hverken kommet af Muhammad s.a.v. eller sahaba, at de blev gjort. Og Muhammad s.a.v. han siger til os, kullu muhdathatim bid'a, og kullu bid'atin dalala. Et hvert fornyelse i islam er en fornyelse. Og så et hvert bid'a, det er misvejledende. Muhammad sallallahu han siger hadith sahih også, man ahdatha fi amrina hadha, ma laysa minhu fahuarad. Dem, som kommer med en fornyelse, som vi ikke har skrevet under på, det er forkasteligt. Det betyder, det skal I gå væk fra. Så ved vi, at det er læsning af Koran eller lignende, er ikke noget, man skal øh, adoptere i islam eller praktisere. Nummer 18. Jahrul ma'mumina bit takbir khalf al-imam. Der er en del af dem, som når de kommer til masjid, og så laver man det, man kalder takbir i fællesskab. Takbir i fællesskab, hvor man siger, Allahu Akbar, al-imam, han siger, han fører takbir, og dem bagved, de følger efter ham. Og de der, de er khilaf Det er khilaf Og man må ikke gøre det. <clears throat> og det er derfor, der er nogen, de samles i ring. I masjid, de samles i ring hvor de laver nogle ringe, og så på basis af det, så bliver de samlet, og så begynder man at, at, at lave takbirat. Så den ene gruppe øh, øh, kører Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, så begynder den anden, og så også indikerer en form for takbirat. Og så gør man det på den måde, som om takbirat al-Eid er i kor, og prøver ligesom at gøre det. Og sådan er det slet ikke i islam. Takbirat al-Eid, det er individuelt. Imamen han gør det for sig selv, og dem af de øvrige, de gør det også for sig selv. Og det er derfor, Imam al-Shirazi alaihi rahmatullah, han siger, وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّكْبِير لِيُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ وَيُسْتَحَبُّ لِغَيْرِهِ أَنْ يُسِرَّ بِهِ Det er tilladt for imam at sige takbirat al-Eid, for at ligesom få de andre til at komme på det, og de skal gemme det, eller lade være med at sige det højt. Og oftest er det sådan der, at der er nogle kvinder, når man hører takbirat, det er med på den. Så Allahu Akbar, så kan man høre deres, øh, deres stemme, og det er ikke tilladt. Imam al-Nawawi alaihi rahmatullah, han siger, Amma al imam, sunna al-israr bil-takbir. At hvis det har været anden imam, så er det sunna, at man, man, man, man siger det ikke så højt. Al-ma'mum wal-munfarid. Og det er وأدنى الإصرار أن يسمع نفسه ودي المنست الإعاءة حين كسل كهول ودي كمان ليس أم الإعاء المجموع وردافة عبد الله بن جبريل رحمه الله هنسية رفع المأموم صوته بالتكبير خلف الإمام في صلاة العيد لا يجوز تيكتل أتمنى بقنا هيو سينستم إي تكبيرات العيد هويت ودي أفاكتش at det er individuelt, at man og nogle af ulema betragter det for værende bid'ah. Punkt nummer 19. Ja'alu khutba til eid khutba khutbatayn khutba til Jum'a. Der er nogen, de laver khutba til eid ligesom Jum'a, bøn. Og de har gjort det baseret på en hadith, hvor profeten sallallahu alaihi wasallam vi nævner hadisen, hadis Ibn Majah an Jabir radiyallahu anhu, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم فعدد ثم قام خرج رسول الله يوم فطر أو أضحى محمد صلى الله عليه وسلم هنجيك أم ديفا فطر إلى أضحى أم ديفا بيقعيد فخطب قائمة هنسل صعب ثم قعد قعدة ثم قام صحن سدسة إن دي اسمول أصحيح افتح الغيس ليسم صلاة الجمعة تند حديث تنقع ضعيف الإمام آه، البوصيري هنسية إسناده فيه إسماعيل بن مسلم وقد أجمع على ضعفه وأبو بحر ضعيف تفلية إيلان دا سنة إمام الألباني هنسية منكر سندا ومتنا تنا Den er forkastelig både i sanat, det betyder kæderne, والمحفوظ أن ذلك في خطبة الجمعة إن انتكاية الجمعة إكت العيد إمام النووي هنسية ما روي عن ابن مسعود أنه قال السنة أن يخطب في العيد بخطبتي بخطبتين يفصل بينهما بجلوس ضعيف غير متصل ولم يثبت في تكرار الخطبة التهيا تيكنوتا انديكير والثابت في الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بصلاة العيد ثم يقوم فيعظ الناس ويذكرهم ثم يذهب إلى النساء متوكئا على بلال فيعظهن ويذكرهن هن سيدي لي بكنا خجابر البروفيت صلى الله عليه وسلم هن غايس صار أصاه لوا هن خطبة فمنه أصاه كيك هن أول تكويننا أفاصل مسين خطبة كان تباي أفيرت بن Og det er det, som vi kender hver profil, og de kommer ikke til alene Jum'ah. at det må ikke alene Jum'ah overhovedet. Og hvis man står, så laver man en khutbah, og så bagefter, så slutter man af på den måde med dua. Nej. <clears throat> Nummer 20. Iftitah khutbah til-Eid bit-takbir. Der er mange, de siger første khutbah, så syv takbirat. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Asası yeri La ilaha illallah الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم فاصلنا Men det her, det er ikke det, som Muhammad s.a.v. plejer. Profet s.a.v. han plejer, der kom en hadith, øh, hvor han plejer at sige, Alhamd. Inna alhamdulillah, nahmadahu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Og det plejer han gør i alle sin khutab. I alle sin khutab. Og det er, hvad jeg siger, kan en nabi yukabbiru bayna الضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة idain. het profetenplaatsie mangen takbir. Og så plejer han at se i khutbat al-Eid, den er da'if, og selve kæden er da'if. Hvorfor er den da'if? Fordi vi har Abdurrahman ibn Sa'd ibn Ammar, han er da'if. Og hans far, Sa'd ibn Ammar, han er ukendt. Og den der hadis er da'if, og man kan ikke bruge den. Imam al-Bawasiri, han siger, هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن وأبيه Den der hadis er da'if på grund af Abdurrahman og hans far. Men at der er nogen, de, de, de laver det sådan en gang imellem, der kan man sige, pas på. Følg Muhammeds sunnah er bedst. 3. Punkt nummer 22. Salatun Salat mubtada' lejlat Eid al-Adha. Der er nogen i lejlat Eid al-Adha, de har lavet deres egen salah. Hvordan? De skal udføre ved natten, det betyder lejlat al-Adha, det betyder Arafat aften. hvor de siger, man salla den nahar rak'atain, hvis man beder ved øh, natten til adha to rak'a, hvor man læser i den Fatihat al-Kitab 15 marra. Man læser Fatihat al-Kitab lige i rak 15 gange. Og Qul huwa Allahu ahad 15 marra. Og så læser man Qul huwa Allahu ahad 15 gange. وقل أعوذ برب الفلق خمسة عشر مرة فهمت نقام وقل أعوذ رب الناس فهمت نقام فإذا سلم قرأ آية الكرسي أنا فالحا ليس آية الكرسي وصلاه وسلام استغفار فهمت نقام سسيها جعل الله اسمه من في أصحاب الجنة الله vil skrive نام في جنة Jannas beboere og tilgiver hans sønner og så øh, om det er skjulte eller åbenlyste وكتب له بكل آية قراءها قراءها حجة حجة وعمرة أصابلها الفوض إن بلونينغ فوت له حج عمرة وكأنما أعتق ستين رقبة دي زمانة بفغي تخس سلاوينا ولا سلاوة آه، فخاء إسماعيل سليت مسلمة فإن مات فيما بينه وبين الجمعة الأخرى مات شهيدا أو بس هل دعس و دعس تنهى تن أعضاء تن منكر منكر و أوكل هس أهل العلم و تي أعين فبركير حديث صفرك تي بخو لسم أليو آه، آه، آه، أبت أجيسي ابن الجوزي عليه رحمة الله حديث الموضوعات وهنسية هذا حديث لا يصح تن ده حديث تن أوكل بفوان أوكل فدي تن لين فبركير de har selv øh, truffet at lave sådan en der, for at øh, snyde og bedrage med det. Den er kommet Hadis al-Qasim ibn Abdurrahman, alle hans hadis er munkar. Og Tani, nummer to, Ahmed ibn Muhammad ibn Ghalib, munkar. Og han påsat hadis. Og så siger han, Hada hadithun makdhub, wal amalahu bihi bid'ah wa dalala. Hadisen er makdhub, løgn, og at handle efter det er bid'ah og misvejledende. Tayyip. Nummer no, 23, salatun mubtada'a lejlet Eid al-Fitr. Det er også i, i, i Eid al-Fitr, natten til Eid al-Fitr, det betyder den sidste nat i Ramadan, der er nogen, der laver bid'a. Hvad er det? Der kom en beretning af Ibn Mas'ud, وَالَّذِي بَعَثَنِ بِالْحَقِّ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَخْبَرَنِ عن إسرافيل عن ربي عز وجل أنه من صلى ليلة الفطر مئة ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد لله مرة وقل هو الله أحد عشر مرات ويقرأ في ركوعه وسجوده عشر مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر فإذا فرغ من صلاة استغفر مئة مرة ثم يسجد ثم يقول يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام يا رحمن يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما إن يا أرحم الراحمين يا إله الأولين والآخرين اغفر لي ذنوبي وتقبل صومي وصلاتي تنسير تبع لزم سيكلارة التم سمها سنت øh, mig med sandheden, at Jibril kom og fortalte mig, at Israfil fortalte ham, øh, at Allah sagde til Israfil, hvordan han skal bede den her nat, at han skal bede 100 rak'a. Hver rak'a siger han al-Fatiha, og så bagefter 15 gange, eller 10 gange, øh, Qul Allahu Ahad. Og så skal man se i sin ruku' og sujud 10 gange, Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Wallahu Akbar. Og når han er færdig, han laver istighfar øh, 100 gange. Og så siger, så laver han sujud efterfølgende, og så skal han lave den dua, jeg sagde tidligere. Og så siger han, at når han har gjort det her, så bliver alle sine sønner tilgivet, bla bla bla. Øh, alt det her, det er faktisk bid'ah og løgn på Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ibn Jawzi han siger, hadithu la nashukku fi wadu'i, wa fi jama'a la yu'arafun. Den der hadith, den er påsat, og der på den er der en del, som vi ikke kender. Men, læg mærke til det, Allah subhanahu wa ta'ala siger, Tubu ilayhi. Allah siger til os, Tubu ilayhi. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى Lav tawbah til ham, så vil Allah belønne jer øh, til et vist tidspunkt. Wastaghfirullah, inna Allah ghafurur rahim. Bed Allah om istighfar, Allah har tilgivende. Wastaghfiruhu, innahu kana tawwaba. Bed Allah om istighfar, Allah er tilgivende. هذه لأمة الرجال والنساء لم يعطها لمن كان قبلي. Øh, og det her er kommet i form af, at der er mange, der tror, at de skal lave noget, som er anderledes i, i bønderne, og det er ikke korrekt. Det eneste, der er kommet, der er anderledes, det er salat al-kusuf, wal-khusuf og ikke andet. Og alt det her, det er løgn på Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Shawkani, han siger, alt det her før salat al-eid, om det er en stor eller en lille, det er mawdu' og alle dem er påsat. Punkt nummer 24, der siger masajid fil a'yad. Der er mange muslimer, de elsker efterligne kuffar. Hvad gør de? De prøver at sætte uh, pyntning i masjid. Eid, siger vi. Eid, vi skal pynte, vi skal uh, sætte alle mulige, bruge masser af penge. Det, det har vi ikke noget af her. Du må gerne pynte derhjemme, men masjid og alt det der, det er ikke til pynt, det er til ibadah. Og det er ikke tilladt for muslimerne at begynde at bruge masser af lys og diverse lamper, som har lyseeffekter. Alt der, fordi de tror, at det er sådan, man overholder det, det, det id. Og vi skal ikke efterligne kristne eller jahud passeret på, når de laver det, så skal vi lave det samme. At man bruger derhjemme til at pynte noget det helt andet. Det er en privat hus, og du må gerne pynte i, og der er ikke noget galt i det. Men masajid er lavet til ibadah, intet andet end det. Nummer 25. At-dhahabu ila al-maqabir yawm al-eid. <laughs> Yawm al-eid, Muhammad sallallahu han siger, yawm eid, yawm farah. Det er en glad nyhed, en glad moment. Men hvad gør folket? De tager til maqbar, de tager til grav, øh, øh, øh gravpladsen. Øh, hvorfor? Fordi de vil gerne besøge de døde. Og så kommer der en del bidder, hvad det angår. Men vi skal ligesom vide, at Yawm al-Eid er Yawm aklin wa shurb. For eksempel når det er duha, eller adha, så er det Yawm aklin wa shurb. At man skal spise og drikke og, og, og være der sammen med sin levende familie. Ikke de døde og begynde at sove over dem. Og så skal man se, at Muhammad s.a.v. han plejer ikke at besøge dem, som er begravet at Jomul Eid, det skal man være glad, og det skal ikke en, en dag, hvor man skal være ked af det, eller, eller danne sin dag på at huske du døde og græde over den. At Eid er en dag, og det er faktisk, den her er kommet fra kristne, fordi kristne de plejer i deres øh, højtider at besøge dem, som er øh, begravet, for ligesom at dele det med dem. Øh, man skal besøge de levende, man skal ikke besøge de, de, de døde. Og det er derfor, at Imam Shukair, alaihi rahmatullah siger, Ziyaratul jabbana og qubur al-awliya ba'da salat al-eid bid'ah. Der er nogen, der siger, at jeg besøger uh, sahaba, og jeg besøger tabi'in, jeg besøger al-awliya, dem som er kendt, det her de bid'ah. الشيخ علي محفوظ رحمه الله عن سير ومن البدع اشتغالهم عقب صلاة العيد بزيارة الأولياء أو القبور قبل الذهاب إلى أهلهم at der er nogen, de begynder at besøge de døde, eller dem, som de siger, de har en status hos Allah, før de besøger deres egen familie. وَلَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَخْرُجْ مَعَ الصَّحَابَ إِلَى الصَّحْرَاءِ لِصَلَاةِ الْعِيد Og profeten s.a.v. han plejer at komme til Sahra i Salat al-Eid, altså udenfor. وَكَانَ يَذْهَب مِنْ طَرِيق وَيَرْجَعْ مِنْ أُخْرَى Han plejer at bruge to forskellige veje frem og tilbage. ولم يثبت أنه زار قبرا في ذهابه أو إيابه مع وقوع المقابر في طريقه وهم بلا هيك ikke ديسي كاو بلاسا باكن بواي hverken إلى بواي تباي بل قال في عيد الأضحى من هنسي أضحى أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا Han sagde, det vi starter med, vi beder, og så bagefter, så slagter vi vores lam, eller vi slagter vores dyr, og så har man ramt vores sunnah, altså Muhammeds sunnah, sallallahu alaihi wasallam. ومن تلبيس الشيطان أنه لا يأمر بترك سنة حتى يعوض لها عنها شيئا يخيل إليه أنه قربة Og shaitan vil ønske, at en sunnah bliver opløftet, så bliver den erstattet med en bid'ah. Og det der, det er bid'ah at begynde at besøge det, det, det døde i, uh, i Eid-perioden, og det skal man ikke gøre. Imam al-Albani alaihi rahmatullah, han siger, ومن البدع زيارة القبور يوم العيد. Hvorfor? Fordi du skal være glad, og så kommer du derover, så tuder du, og så begynder kvinden, min søn han er begravet, og min datter, og, og, og min, min mand, og så videre, og så videre. Så bliver det et helvede Og før i tiden, du plejer at være sammen med os, så kan man se, at den er ødelagt. Allerede der, den er ødelagt. Nummer 27, Tawzi'ul halwa wal fawaki ala al-maqabir yawm al-eid. Der er mange, de kommer yawm al-eid, så henter det øh, sydsager og frugter, og nogle af dem, de laver alle mulige syd, sydting og betaler masser af penge for at dele det. Øh, på vejene, der er kaffe og te, og nogle gange de laver, øh, som om det er en bazar derovre, så kan du købe nogle ting, og så kan du sælge. Og alt det her, det er bidder, og det er ikke tilladt. Så er der nogen, der deler kaffe øh, på, på, på vejen af de død, og nogen, der deler brød, og nogen, der deler salt, og <laughs> jeg ved det ikke. Det har ikke været en del af Muhammeds sunnah sallallahu alaihi wasallam at gøre. Og sadaqa for de døde, det kan man give, øh, behøver ikke være i gravpladsen. Og plus at folk de begynder at samle sig og gå på alle gravene, og det er ikke tilladt, da Muhammad sallallahu han har advaret om at gå på gravene, og det er ikke tilladt at gøre. Nummer 27 اعتقادهم أن غرز السكين ليلة الفطر على أبواب يطرد الشياطين Der er mange, specielt i Nordafrika og lignende, ved Eid al-Fitr, de tager en kniv og stikker ned i jorden, ved dør, og de siger den her, fordi shayatin bliver lysrøvet, det vil sige, at de kommer ud, så er den her kniv forhindringen i, at de kan komme ind. Og det her, det er noget af det værste, øh, som en muslim kan gøre, fordi de har ikke noget med sunnah at gøre overhovedet. Tværtimod, det har noget med bidder at gøre. Med hensyn til, at shayatin kommer ind og ud, Muhammad har lært os, når man kommer ind i sit hus, man siger bismillah, man læser surat al-Baqarah eller afspil den for at sikre sig, at de ikke kommer ind. ولذا خاصية محمد صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان Lad være med at gøre jeres huse forværende gravpladser. At det hus, hvor man læser surat al-Baqarah, så vil shaitan aldrig nogensinde komme ind. Uh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger yderligere en hadith, der er sahih hos Imam al-Hakim, الإمام الزهري إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن سورة البقرة وإن الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرأ خرج من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة إذ بعد ها إن سنام إن هايست بونت ودي عن سورة القرآن وأن الشيطان هو سورة القرآن بلي قصتير سقمت فيك فهوسه وتكم محمد صلى الله عليه وسلم إن حديث وهنسي من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هنا قام صح ألي ليسم هنها بفريد تي آه، سلاوة وكتب له مئة حسنة سبل الله سكيد هنا آه، بلونينغا وسبل دفعان هنا آه، سنة også kaldet til lave hølse min af shaitan, så vil han være beskyttet fra shaitan til han kommer om aftenen. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك og du må gerne gøre mere så får du større belønning بإذن الله تعالى Imam al-Shuqayri rahmatullah han siger min khaybati uquli nisa'ina i'tiqadahunna anna gharza sakakin laylat Eid al-Fitr yadrud al-shayatin allati kanat masjuna fi shahr Ramadan En af de værste, der kan ske, at der er nogen, der tror, at når folk eller når shayatin bliver befriet ved natten til riget, at de er med til at skabe en beskyttelse for huset. Det her, det er ikke tilladt. Og de siger, alle ulama, dem som har en hjerne. Der er også nogen, de har desværre ingen hjerne, og de kalder sig bidder. Nummer 28, Tarwi'u al-Muslimin bil-Al'ab al Der er nogen, de køber alle mulige, og så prøver de. Er salah Batil, hvis man har bedt en fard salat på gravpladsen, men langt væk, hvor folket er. Nej, nej, salaten er korrekt. Salaten er korrekt. Der er, nej, nej, der, salat er ikke batil. Du beder også salat al janaza Men hvis du er langt væk fra graverne Og du sætter en anaza Anaza det betyder noget Som du stikker i jorden og beder til det Fordi du kan være nødt til det her i vinterperioden Ja det kan du godt, det er ikke Buffett, nej. Der er nogen, de køber fyrværkeri og lignende og, og, og skræmmer folk og sådan noget. Er det tilladt, at du brænder dine penge af? Det er ikke tilladt, nej. Det er ikke tilladt at skræmme folk. Det her fyrværkeri er med til at skræmme folk, og det må man ikke. Dem, som laver prank på hinanden og skræmmer dem, det er ikke tilladt i islam. Og det er derfor, Muhammad s.a.v. han siger, La yahillu li muslim an yurawwa'a muslimer. Det er ikke tilladt for en muslim at skræmme en muslim. Ja, det der, hvor folk de gemmer sig og hopper, eller, eller klæder sig ud af et eller andet, og, og, og alt det her, det er ikke tilladt i islam. Det her er ikke tilladt i islam. En muslim må, må, må ikke skræmme en anden muslim. Og det er derfor, der, der er nogen af sahaba, de, de sov og så videre, og så var der nogen, der prøver ligesom at skræmme den, så siger Muhammad s.a.v. alaihi La yahillu li rajim. لرجل أن يروع مسلما Det er til at for et hver person at skræmme en anden person. Hverken din kone, din børn eller et eller andet. Ja, man siger, men hvorfor? Det er fordi, islam er kommet for at beskytte. Islam er kommet ikke for at skade. Og der er nogen, de kan have et svagt hjerte. Du skræmmer dem, de dør. De, der var nogle muslimer i, øh, i nogle af de der højtider, hvor de angreb hinanden med, med fyrværkeri <laughs> på hinanden og, og de skyder på hinanden. Og når vi snakker om det her, det er bare for ligesom, at folk har en indikering, hvad der er tilladt og hvad der ikke er tilladt i islam. Og så siger han sallallahu alaihi La لا يأخذن أحدكم متاع أخيه wala jaddan, جادا man أخذ asa, أخيه فليردها. Man må ikke tage noget fra sin bror, hverken for sjovt, eller han mener det. Og hvis man tager en pind fra sin bror, så returnerer det tilbage. Fordi de skaber tumult. Islam er kommet for at beskytte dig og sikre dig, at du ikke falder i et, et, et fejlagtigt. Læg mærke til, hvad profeten s.a.v. siger. La yushiru ahadakum ila akhihi silah. Hvis du har en kniv eller eller andet, så står du og peger din bror med, med, med, med, med det her kniv eller gaffel eller whatever. Det er ikke tilladt. فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من نار. Man ved aldrig, at du prøver at pege, og så stikker du ham ned eller eller andet. Og det er derfor, man skal passe på, hvordan man indikerer sin handling, og hvordan man fremviser sin handling. Der er nogen ligesom, der siger, åh, jeg prøver at vise dig noget, du har ikke styr på det, og så har du et eller andet våben på dig, selvom det er kniv eller gaffel eller whatever, og så kan du bare se, bam, så stikker du det i hovedet på den person, og det ikke tilladt. Muhammad sallallahu han siger, man ashara ila akhihi bihadida, fa inna al-malaika tal'anahu hatta yantahi, wa in kana akhahu li abihi wa umme. Dem, som peger og påviser en retning til sin bror med en, med en hadida, med en jern, altså jern, det er svær eller lignende, så vil malaika forbande ham, til han vender tilbage. Der er, der er nogen, de tror, de er sjov, at de hæver en pistol, og så sætter op i hovedet på hinanden. Og der er nogen, de tester hinanden ved at lave det der russiske roulette, for at se, om man er på banen. Hvis man dør, så har man dræbt sig selv. Der er ikke noget eftervisning af de her former for eftervisning, om man er lojal eller ej i henhold til islam. Tværtimod, man, som er kommet en indikering af hadith, at man kan dø som en kafir og bliver begravet øh, væk fra muslimernes gravpladser. Allah al Det skal man ligesom passe på med. Loyaliteten er, er til islam. Loyaliteten er ikke til hizb. Loyaliteten er ikke til en person. Loyaliteten er ikke til hakim. Loyaliteten er ikke til en sheikh. Loyaliteten er ikke til din far og mor. Loyaliteten er til Allah og hans profet sallallahu og til Allah, da den her din tilhører ham, til Koran, og til hans profet, at du følger Muhammeds sunnah sallallahu alaihi wasallam. Det er den loyalitet, du har. Der er ingen loyalitet til nogen andre end Allah subhanahu wa ta'ala og hans profet. Ingen. Ingen og det er derfor, at der er mange mennesker, de danner sig en form for realitet vedrørende, at de elsker en person, så alt hvad der kommer fra den person, de sluger det råt. Og det her, det er ikke tilladt i sharia. Og, og, og vi mennesker, vi har nogle tendenser, hvor vi udfører nogle hændelser, øh, baseret på noget haram. Baseret på noget haram. Hvordan det? Det er fordi, vi, vi, vi synes, det er sjovt, at vi kan gå hen og, og, og, og, og angribe folk. For eksempel, han står bagfra, så kommer jeg hen og slår ham. På nakken, eller på hovedet, eller, eller lignende. Eller der er nogle araber, de har sådan meget med, at når din søn han sidder der, så, stå, så slår du ham på lov. Ligesom for at skræmme ham. Ja, så slår du ham på lov, eller, eller angriber ham bagfra og vælter ham, og ligesom og kvæler ham. Alt det her, det er ikke tilladt hvad der er en form for skade, øh, eller påsat noget skade, så er der nogen, der siger, at Muhammad s.a.v. han gjorde det på en sahabi, hvor han løfter ham op. Ja, han løfter ham og sagde, man stadig min hadha al Det er noget helt andet. Muhammad har ikke skræmt ham, tværtimod. Han kunne høre det, Muhammad s.a.v. og han sagde, hvem vil købe ham, der slave fra mig? Det er en form for muda'aba. Der er forskel på at skræmme, og der er forskel på at være behjælpelig i form af en hjælp for andre. Så det med at pege eller et eller andet, yani, står du i køkkenet, lad være med at pege med kniv mod dine børn. Lad være med at pege med, med en saks eller lignende øh, mod dine børn, eller din mand, eller din, øh, din familiemedlem. Hvis du skal pege, så bruger du dine fingre og fjerne det her med metaller væk fra din hånd. Kan det være så farligt? Ja. Jeg kender en familie, hvor moren hun stod og pegede med noget over for sit barn, så barnet mistede sit øje. Han, han bor ikke så langt væk herfra, fra mig. Moren, hun skulle bare pege. Så hun ramte hans øje med en, øh, med en shish, den der man bruger til at lave spyd. Og han var ikke særlig gammel. Hun sagde, du kan bare hente det der, bom, så røg den lige ind i, øh, i, i øjnene på ham. Subhanallah. Man skal passe på, islam er kommet for at beskytte. Islam er kommet for at forhindre. Islam er kommet for at lære os, hvordan vi skal opføre os som mennesker. Vi skal ikke opføre os som andet et menneske. Islam er en opdragelsesreligion, der opdrager alle voksne og børn, hvordan de skal være og hvordan de skal håndtere. Selv i krig har Allah subhanahu wa ta'ala fortalt os, hvordan vi skal opføre os. Og Allah har fortalt os, hvordan vi skal behandle gisler. Og Allah har fortalt os, hvordan vi skal opføre os over for gislerne. Og Allah subhanahu wa ta'ala har fortalt os, hvordan vi skal opføre os over for andre, som er ikke muslimer i krig tilstand. Med hensyn til de ældre, og med hensyn til børn, og med hensyn til kvinder, og med hensyn til kriger. Der er store forskel. Islam er en opdragelsesdien, der opdrager alle, voksne som børn, kvinder som mænd, shiur som unge. Det er det, som du og jeg skal lære og praktisere. Og en muslim skal stå og fortælle sandheden, selvom den sandheden kan gå ondt på andre. Sådan er det bare. Så må det leve med det. Nummer 29, at de gambler lige Eid. <laughs> Vi har haft en del af vores muslimske brødre i Eid, hvor de spiller fodbold på penge. Og hvordan spiller man fodbold på penge? Man laver masser af turneringer, hvor man putter penge, og så siger man, de øh, der vinder, de får første præmie, anden præmie, og så betaler hver, hver hold øh, nogle penge. Og det der, det er gambling. Allah subhanahu wa ta'ala fortæller surat al-Ma'ida, vers nummer 90, Innam al-khamru wal-maisur wal-ansab wal-azlam wal-islam min amal al-shaytani, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Og det er al-maisir, al-maisir det er gambling, og det er ikke tilladt at danne en form. Når der er vinder og taber, og baseret på penge, så er, der bare, så er det, så er det maser. Og jeg kan huske, i gamle dage, man spillede med det der kugler, hvor man laver noget, der hedder Mifrit Mijus, og så videre, og så videre, og så vinder man. Det der, det er også gambling. Uh, alt det her, der er indikering for gambling, det skal man ligesom væk fra. 3. Nummer 30. At der er nogen i, i Eid, i Ramadan, det er ligesom det her være haram, at uh, man er i, uh, i haram situation. Lige så snart Eid kommer, så tager man over i, i, i biografer og alle mulige for at se noget haram film. Eller noget lignende. <laughs> altså du har lige skjult dig selv i hele Eid for halvmulig haram, så er det det. Er det det samme som otse og spil? Ja, ja. Otse og spiller og alt det der, det er, det er gambling, haram. Lotto, botto, alt det der, det er haram. Uh, og det er maser, og det er store sønder. Det er ikke små, det er maser. Ligesom khamr, alkohol. Og der er mange, de spiller det der otse og, og, og lotto og, og, og, og spiller ligesom, øh, de kalder det øh, sådan en fodboldturnering, så de vinder så meget, så, så kan de vinde. Alt det her, det er haram, det er ikke tilladt. Nummer 31 er en af de vigtigste, <laughs> som jeg siger, tabarrujul banat yawm al-eid, at, at man er, er fastet i Ramadan, og så kommer man til Eid, hvor man er øh, halvnøgen af kvinde. Yani, du kom til Eid, fordi du, du skal shine dig selv, og du skal ligesom vise dig, altså hvilken menneske er du. Frygt Allah subhanahu wa ta'ala. Profeten sallallahu alaihi wasallam siger, Sinfani min ahli nari lam arahuma To af slags af mennesker, som jeg ikke kan se. Qawmun ma'hum siyat, كأذناب البقر يضربون بها الناس folk som har nogle piske som ligner hælene på øh, køer, som slår folket med, og nisa og kvinder. Kasia, aria, dækkende, men de er nøgne. Det er det der stramme. Mumilat, ma'ilat, når de går, de frækker med hofterne. Ru'usahunna kan asnimatil bukhtil ma'ila. De opsætter deres hår, så man kan se, at den er stor. Eller bruger noget andet for at vise, at de har stort hår. La yadkhulna al-jannah. De kommer ikke til jannah. ولا يجدن ريحها De finder ikke lugten af den. وأن ريحها لا يوجد في مسيرة كذا وكذا. Lugten af den er fra det her afstand til det her afstand. Læg mærke til, at de tager tynde, de ligeglade, deres hals bliver vist. øh, om deres arme bliver vist. De er ligeglade, om man kan se deres underbukser, <laughs> eller man kan se deres underbukser. De render rundt i nogle stramme gemager, eller hvad det hedder, det der øh, bukser. Øh, nogle af dem render rundt i shorts, nogle af dem render rundt i, øh, i øh, hvad hedder det der, alt muligt af det her tøj, som har ikke noget øh, form for øh, respekt, hverken for sig selv eller for familien og faren og, og, og, og, og manden, begge to, når de der tillader deres koner eller deres børn til at gå sådan der, de der youth. Længere end ikke. Allah siger i Al-Quran, surat al-Tahrim, vers nummer 6, يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Og de fasttroende, beskyt jer selv og jeres familie fra ilden, som kan være brændsel til det her øh, ild. Det kan være mennesker og sten. Og der er nogle malaika, som er hård, og de går ikke imod Allahs skaldelse. Det betyder råberi og alt det der, det vil ikke påvirke den. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ De udfører, hvad det blev bedt om. Det er det. Næste gang kommer vi til at uh, snakke om nummer 32, at hilse på en fremmed, og hvordan er det tilladt at hilse på fremmed og så lignende. Der stopper vi nu med. Barakallahu fikum, og nogen af jer, der har nogle spørgsmål.